patata. Una patatis patatata. Ver bakayım akto. Ver bakayım akto. Bende varsa bende var dedim Sen soruyorsun kaç seferden Bana bunu açıkla dedi Çıktım şimdi mervelerden Olur bir şey tek seferden Kafam beton toz şekerden Bugün beni çok seversen Rüyanda yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bir gidersen Çok kötü bir şey ölebilirsin Kanmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Akto felaket vursazlara Bebeğim görüşürüz sonraki yazlara Alaaddin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Submarina Submarina Kulüpte hep show yaptım Muetleri ona rap patlattım Full manita full manita İncin top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Label C5 bak gözler onda Sağlam çek araba Honda www.bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça wwwlabelce beş baba Hiç bana rakip yok artık anla Onlar bana bakarlar camdan anca İçmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona de aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Alaaddin esili lamba satarsam Alaaddin esili lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina hep show yaptım Muetleri ona rap patlattım Full manita Full manita Sap, sap Marina Submarina Dar, dar, dar, dar,